pari bore pe pero pe perero bom bom be Herri soinuko Filipe Lezgur geran bezala gurekin herri ustaren aipatzeko ongietorri zuri. Mileska Beti ondarea eta sorkuntza ustartu nahian ziste. Bistanda, e, eh, <clears throat> astapneti eh, bora, gure kultura ez dugu egiten kultura, eh, guk erten duguna aspalditik eta guk eh, besteak, besteak ere erten dute hori, gu bizitzen gira gure kultura. Beraz, ez dugu egiten, bizitzen eta nahi dugu gure kultura, eskoi kultura iparaldean eta uh, mugatika, mugatikat ere uh, erakutsi be, guk uh, harri gira kulturan bizitzen eta biziarazten berezikin. Urriaren beratzitik, beraz, amabia hartio ustaitze kanbo ezpeta, e, basusari arrangointzen bai. gaindi, izanen dira hainbat e, eh, itzordu. Bon, aipatuko ditugu, eh, behar ba, ez den denak, baina zuri importantak idurat, iduitzen zauzkitzunak? Bai, e, importante, dena importantea da, me bo, importanteena guretako lehenik da astapenea, eh, festivalen entriantzea, priba, erdi pribatua izan ikana, zenta hane ukanen ditugu, ez egomitatu ditugu eskualdeko uh, eh, erobi eskualdekoak eta uh, eh, eriko eritxikoak, zenta bon, eh, bo, bosa ondotik, eh, azken bosa ondotik uh, uh, aldaketa izan da hanitz, <clears throat> gure xokoan, be, bertzean ere, be, gure xokoan bereziki, eta behar uh, kulturari buruz, beste uh, norabidea hartuko du, eh, uh, Eri soinuen endako biztan bana ere bertze uh, tokiko elkarte endako, ageriko, uh, uh, zain dugu uh, gure, gure zera eta ikusiko dugu ekin, uh, autetxiekin, uh, nola, e, zer nolako uh, bidea hartu behar dugun elgarekin uh, kultura bizi uh, arazten, ez, berez, ez uh, nola museo bat batean, bana uh, e, e, eguneroko, um, nola, eguneroko bizian. Mm. Beraz, uh, biaramunean, eh, orzilarean, amarrean, kanboko elizan, onkaren ditugu eh, kanbo kantuz izeneko ekitaldian, erre ustaren gaia aurten jota eta fandango eh, direla, eta alor, eh, fandango eta jota dantzatuak, kantu, kant, kantatuak edo musikatuak, beraz, ustaiteko txistoriak emaen dute, uh, zara xateren jota nabara, Gero, uh, ukanen dugu korsikatik inik uh, mada misela taldea, irukote, nazteak baizik uh, Ez dute ematen uh, jotarik, bana, eh, uh, boz uh, mires dutela, korsikarak, eta voilà, gure uh, bihotzaren uh, gozatzeko. Eta gero, eh, nafarotik eta eh, er, eriosuratik inik, boz eh, de, beraz taldeak, ginen da, bo, haski famatua uh, eh, Eriberan, Nafarroan eta munduan zer, zenta dola guti eh, eh, Ameriketan ziren uh, eskol, uh, eskoletxeetan uh, pesta handi, handian. Gero Biaramunean, bai ekitaldi frango, uh, amaketa, uh, amekan, eh, espreta danzan, han izanen dira Aragonetik ginik talde handi bat, eh, <clears throat> Jose Luis, uh, Luis Urben izu deitzen dena, ama sei jende, dantzari, kantari eta musikari, eta ala, e, ehm, gauaz hariko dira, eta egunean zehar, ukanetugu uh, eh, dantza taldeak, izartxo, usta, uh, da bastango dantzariak, argola baigorikoa, uh, egintzi alaia bustriatik, jinen dire, haideko uh, argatiatuko uh, jota zen, da, Goizian eta ratxaldean lauetan izanen da e, ikusaldia pilota plazan eta emanen dute Nafarroko e, jota eta famangoa edo eskorerikoak edo bidez uh, e, e, bizkaitarrak emanen dute famatue, famatuena araetako jota. Hala, eta arragoinektik ginen direde, ba, Jose Luis uh, Urbenizu jente, dantzatzeko eta kantatzeko. Hori goizean eta aratsaldean. Gero okanen dugu gauaz, uh, hitzen, uh, entzun eh, aldia, e, beriz uh, aragonikoak emanen dute uh, jotak, eskual brazban, ipar, alde, ipar eta egoaldeko uh, talde bat da, kobrez uh, osaturik, emanen dute zarzuela eta guzi, eta bereziki uh, jota bat usteizeko gaiteroekin, ogoita mar bat uh, musikari dire, gehienak profesionalak, Eta gaua bukatzeko, uh, eh, iparaleko talde bat, ari da uh, eh, uh, eh, tipikapa bere, uh, <clears throat> bere, nola, bere tokia egin iparaldean eta egoaldean ere pixkata, begiz-begi deitzen dena. Gazte talde bat, egin sorkuntza ematen dute eta guretako, ala be, bultzaltzeko ere eh, eh, gazteria eh, hmm. gure festivaletan. E, Aratxaldean barkatu, bada ikastaldi bat, ere, uh, basusarin, e, eta faiako jota uh, ikasteko ainezperrizekin, mm. eta ikasleak uh, biaramunean, beraz, ematen aldute uh, jota hori. Eta biaramunean da, biztan da, ogoita masei garen urtean, Eh, urte eh, ospatuko dugu mutxikoaren eguna betilu jauna pentsatuz biztan dena. Hori da, Arangoitzen eh, egiten den beraz besta haundi bat da? Et... Bai, bai, ukarintzuk, ukarintzugu bat, e, Jose Kazobonek eta Jokin Irungaierrek uh, asmaturik eta emanik, zero bat, zero bat, e, dantzari eta, eta, eta ikusteko. Hala. Hala. Eta gore okaren dugu etorkizuna kompainia, lehiotik uh, eh, izeneko sorkuntzarekin. Eta bukatzeko, uh, ditugu uh, burrunka, adentzen dena, zenta burrunka aspalditik ere jota eta e, fandango bereziak asmatu ditu, bai dantzan eta ba musikan, eta hemen endute han, uh, mutxekaren dugunan, bukatzeko. Hala. Hori da. Bon, dena den, uh, gehiago nahi duenak, badu manera, nonbait horien maiteko webgune bai, <clears throat> Bai, bada, bai, ebe, eskoal kulturidakundearen eh, webgune hori aldean, uh, uh, osurik agertzen da, alor, eh, jendea joan dadin arat eta ikusteko zenolako uh, egitara osoa uh, ukaren dute uh, eh, goxatzeko. beraz, jota, eh, dantzatu eta kantatua, eh, aurten eh, gaia bai. honekin egiten da erri usta. Mil esker, Filipe? Mil esker zuedi, adio.